É mais uma do trio Calafrio. De ideia, Calafrio. É, mas então, ó, se liga na parada. Quem não embrasa? Vaza, fi. Pam, pam. Parará, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. pam. Pam, pam, pam, Parará, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Parará, pam, pam, Tadeu, ela se solta se Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente dá uma assada nervosa. Ah, ah, ah. Rebole não se cansa, pararam pam, pam pam pam, um, bum bum bate a pampa, um, pararam pam, pam pam pam, um, bum bum bate a pampa, um, pararam pam. dança, o teu bumbum balança. Então joga essa potranca que vai. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Vai, bum bate a pampa. Bate a bunda, olha o tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha, bate a, bate a, bate a, bate a pampa. A moreninha, bate a pampa. E a pretinha, bate a pampa. E a ruivinha, novinha é branquinha. Bum bum bacha pampa pampa pampa pampa pampa pampa pampa pampa pampa pampa Tadeu ela se solta do Tadeu ela se solta. Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente dá uma assada nervosa. Ah, ah, ah, Rebole não se cansa, pararam pam, pam pam pam, um, bum bum bate a pam pam, hum. pararam pam, pam pam pam, um, bum bate a pam abundância, botando um bumbum balança. Então joga essa puta que vai. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Bum bate a pampa, pararapa, pampa. Vai, bum bate a pampa. Bate a bunda, olha o tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha, bate a, bate a, bate a, bate a pampa. A moreninha, bate a pampa. E a pretinha, bate a pampa e a ruivinha, ponte a pampa, e a branquinha, ponte a pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa. pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa,